जनम बाहि में उन्हनि खे तपायो वेंदो हुनजे दौलत खे पेशानियूं उन्हनि जूं ॾंभी वेंदियूं जुनूब हुज़ मां कंदसि इजो तव्हां जेका खाण कई लिकाए पंहिंजे अर्सनि लाइ चखो मां कोन तूम जेकी तव्हां खाण करे लिकाए रखंदा इहा हालति पैदा थींदी मतिलबु त अहिड़े क़िस्म जो मामिलो थींदो इन इदत शहूर इन आहे महीना रब ताला वटि आहिनि कुल वीह जंग जे मुतालिक़ मसइलो आहे जंगी तनज़ीम तारीख़ूं उन्हनि में माण्हू हथरादू पंहिंजी फेर घेर करे मुआदनि में फ़र्क़ु आणे इहो न करणु घुरिजे रब ताला फिस्क हिकिड़े क़िस्म जो हिते बयानु थो फरमाए इहो मसइलो आहे हिकिड़ो माण्हुनि जे कमाइण जो ऐं हरकत करण जो ऐं पंहिंजे कानून साज़ीअ जो कानून साज़ी शरीयत कंदी कानून साज़ अलाह अलाह जो रसूल आहे कानून साज़ माण्हू न आहे हिते हिकिड़ो कानून हुयो जंहिंखे टोड़े थो वञे माना कानून साज़ जेको इदारो आहे सो मखलूक में न थींदो हाल कजो आहे इहो बि सरमाएदारनि हिकिड़ी ग़लती कई जंहिंखे अलाह ताला ॾेखारे थो उन पंहिंजे कंहिं मक़सद खे पूरे करण जे लाइ इन मां नसीब ज़्यादतनि फिर कुफर नसीब कुफर में ज़्यादती आहे उहा तुंहिंजी अलाह ताला ॿुधाए महीना आहिनि साल में ॿारहं हिन ॿारहनि महीननि में फ़र्क़ु न ईंदो तेरहं महीना कोन कबा न को यारहं ई कबा अहिड़ो पंज वकरादो कानून न रखाए कानून साज़ इसिबली कान्हे इस्लाम में बसि ईअं करे सम्झो कानून अलाह अलाह जे रसूल जो हूंदो बाक़ी कानून राय कंदड़ भली सिंबली कजे कानून हलाईंदियूं अलाह जो कानून हूंदो जिन जुज़ियात में मसइलो मसइले जे लाइ हुकुम नथो मिले उते मुश्तद वेहंदा क़ुर हदीस जे रोशनी में इख़्तिलाफ़ात खां बाद इलत मुश्तरक जे बिना ते जेके नुसूस आहिनि उन्हनि मज़ा मसइलो कढी हलिया आहिनि त मिसाल हिकिड़ो ॿुधायां क़रान पाक में अचे थो शराब हराम आहे जांच कई वई त छो हराम आहे हिकु ॿिनि जाइनि ते मालूम थियो त नशे जे करे छो त नशे जे अलाह ताला शिकायत कई ल तकर बि सलाह त वञ सुकारा नशे जे हालत में सुकुर ॾे न वञिजो सम्झ में आयो त शराब में नशो आहे शराब सयाल आहे शराब रंगीन आहे शराब तेज़ आहे शराब सुरूर आणींदड़ आहे शराब बीमारियुनि ते पवंदो आहे शराब में न छो आहे मां हिकिड़ियूं पंज छह ॻाल्हियूं करे वियुसि जेके शराब जे सयाल में लभनि थियूं ॾिसूं था त अहिड़ियूं सयाल शयूं ॿियूं हराम कोन्हनि रंगीन शयूं शयूं शरबत हराम कोन्हनि तेज़ अहिड़ियूं शयूं हराम कोन्हनि सुरूर आणींदड़ अहिड़ियूं शयूं हराम कोन्हनि शफ़ा ॾींदड़ बीमारी में अहिड़ियूं शयूं हराम कोन्हनि भला नशे वारी का शइ हुजे जो हराम न हुजे कोन्हे चइबो त शुकुर इलत आहे हाणे जिते शुकुर लभंदो हुकुम हुरमत जो जेको शराब ते आयल आहे त शराब हराम आहे उहो हुकुम छिके उन शराब नशे वारी जाइ ते आणिबो भंग नशो थी ॾे हराम आहे फलाणी शइ नशो ॾे हराम आहे फलाणी शइ नशो थी ॾे हराम आहे कीअं आबीम नशो थो ॾे चर्स नशो थो ॾे हीरोइन नशो थी ॾेई हराम हुकुम जेको हुरमत जो आयल त शराब ते हो पर असां उहो सबबु जाचे ॾिठोसीं त हिनखे हराम हराम चइजे आहे न सो इलत लभंदी यानी नशो त पोइ हुकुम लॻाइबो हे आहे इस्तिम्बात हिकिड़ो आहे मनसूस हुकुम ॿियो आहे इस्तिम्बाती हुकुम इतिहादी अहिड़ी तरह कानून साज़ असेम्बली अहिड़ी थी सघे थी जंहिंजो मर्कज़ हुजे नस कुरानी या नस हदीस जी पोइ उते पंहिंजे हिन मसइले खे मिलाए ॾिसंदा उहा इलत जेका हुकुम जी उते आहे ऐं उहा इलत हुकुम जी हिते लभे थी त हुकुम ट्रांसफर करे चुके जिन में अहिड़ी तरह सां इहा इहो हिकिड़ो बोर्ड आहे वॾो जेको इन क़िस्म जा मसइला ठाहे इस्लाम में हिननि पंहिंजो बोर्ड हिकिड़ो बणायो हो छो त जंग खां बाद कानून ईंदो आहे मुल्क रानी थींदी आहे तंहिं करे उहो नसीह जो मसइलो थो हाणे अरब छा कंदा हुआ कंदा हुआ इज़त मुहरब रजब चारि महीना इज़त वारा इन्हनि में जंग न थींदी हज़रत इब्राहिम हज़रत इस्मा ज़माने खां वठी जंग हराम माण्हू इन मौक़े में पते घुमंदो पीउ जे कातल खे बि कोई इन्हनि ॾींहनि में न चवंदो हो बसि छो त हीअ महीना जो इज़त वारा थिया गारतूं अरबनि में घणियूं थी वियूं लुटियूं जंग फुर साईं सलब नहब माल खसण गारत कनि ऐं पोइ इहे महीना चार बि त हिननि खे ॼण ड्रेग पिया ॾियनि ॾाढी ॻाल्हि ॾुखी गुज़री हाणे छा कजे पोइ बनू कनान बनू किनाना जेके कुरेश वारा हुया उन्हनि उहे दीन वारा हुआ इब्राहिम अल जे सां उन्हनि जो तमसुक हुयो उन्हनि में हिकिड़ो मर्द बनू किनाना में ज़ाहिर थियो जंहिंजो नालो हो कलम्बस उहो कलम्बस हिकिड़ो शख़्स हुयो जमरत उल जबरतलबा ते बीहंदो हो जमरत उल हुओ जमरत उल उला जमरत उल उस्ता चुटण वारा हिकिड़ा जेके थंब आहिनि जिते शैतान खे चुटबो आहे उनमें हिकिड़ो पोयो जेको मके मुकरम जे हिन पासे ॾे आहे उहो भरत हलिया विया पहिरियों उहो थियो अरफात वारे पासे रहियो विच वारो ॿियो जमरत रखबो आहे जेको बेतला शरीफ़ जे पासे रहियो आहे त परे पंहिंजो तरफ़ ॿुधायो उन जमरत अकबा ते कलमस नाले हिकिड़ो शख़्स हुयो जेको उहो बीहंदो चवंदो अलाह चयो श मां इन महीननि खे धर ॾींदड़ आहियां ऐं इन्हनि खे पंहिंजे जाइनि ते रखंदड़ आहियां ईअं कंदो भला आब भला अजाब न को ऐब करेसि न को जवाबु ॾेसि बाबा हिन साल तेरहं महीना अथव हिन साल में ॿ सफ़र अथव डबल हिन महीने में बज़ुल हज अथव हिन महीने में बज़ुल का अथव पोइ तेरहं महीना बणिजी वञनि जो वाधारो ई वाधारो हूंदो खोट थींदी कान कान्हे ईअं त ज़रूरु थींदो न पोइ वधंदा वञनि वधंदा वञनि वञनि पोइ फिरंदा जेको रजब हो सो फिरी साईं शाहबान बणिजी वियो वरी जेको शाबान फिरी रमज़ान बणिजी वियो वरी पोइ ते करेसि त पोइ ते बणिजी वियो ईअं कंदे कंदे कंदे महीना असुल विया गुम थी हथरादू महीना थी विया हे कानून साज़ माण्हू हो अलाह ताला फरमाए थो त इहो नसीब कुफुर आहे ईअं न कयो हज़रत हजतिदा जो ॾींहुं थियो वही लाही खां सवाइ ख़बर न पवंदी ऐं जीअं हज थियणु घुरिजे तंहिं करे यादि रखिजो हाणे न सौ हराम बसि अॻिते फरमायूं त जेके खून हुया उहे खून सभु उन्हनि जा एवज़ ख़तमु कयासीं जो वठंदे वठंदे पाण कबायल हिकु ॿिए खे मारी आहियो असांजो जेको खून हो उहो बि असां छॾियोसीं हज़रत अब्बास जा हुया माण्हुनि जे व्याज सूद पर अब्बास जा सूद सभु मां पंहिंजे कदमनि में लताड़िया मूर ॾिजो रुगो सूद ख़तमु नसर चइबो आहे वधाइण महीननि में ॿ ॿ सफ़र करे छॾिणो ॿ ॿ करे फिटी करणु अहिड़ी तरह तेरहं तेरहं महीना थी वञनि पोइ ईअं महीना ॿारहं आहिनि अलाह वटि अलाह जे किताब हुकुम में किताब माना ज़मीन खे पैदा आहिनि इहो दीन आहे भई वेलू महारम अलाह अलाह खे जंगियूं थियनि तालमल आहिनि हिदायत कोन कंदो आहे बुरा कम इहे पंहिंजे ख़्याल ते कंदा रहंदा आहिनि दील कई उन्हनि रस्मनि खे ख़तमु थो करे हाणे इन्हनि महीननि जो हिसाब बिल्कुलु दुरुस्त थी वियो इन ज़मानो हाणे हितां ॿी जंग जो बहस थो अचे गज़ तबूक जो ईमान वारो उहा जंग रसान वारनि सां हुई ऐं उन में न बि साईं जन घणो अॻे फरमायो त जहाद ते निकिरबो तरगीब ॾिनी वई माण्हुनि खे तयारु करायो वियो अॻे तौरियो थींदो हो माना जंग हिकिड़े पासे ते करणी हूंदी हुई त पॉलिसी अहिड़ी रखबी जंहिंमें माण्हू हर भरू हिनखे न सम्झनि ॿिए पासे ॾे रुख पिया सम्झनि ऐं उन में लफ़्ज़ कोन ॻाल्हाइबो आहे ख़िलाफ़ु बाक़ी तरह अहिड़ो तरीक़ो रखिबो आहे जंहिंमें सम्झ में अचे त हिननि जो हे ॿिए पासे ॾे रोक आहे तबूक में तोरियो न हो साफ़ ॻाल्हि तबूक जी जंग सामान तयारु कयो नसरानी बादशाह हिकिड़ो रूम बादशाह रूमीअ जे मदद सां मदीने ते चढ़ाई जो इरादो पियो करे ॻाल्हियूं ॿुधण में इहे आहियूं त उहो पंहिंजा घोड़ा थो तयारु करे नाल थो हणाए वॾो हिकिड़ो लश्कर थो तयारु करे हद शाम जे खां इक़्तदाम करे मधे नमूने चढ़ाई कंदो ऐं मुसलमाननि जे मथां हमिलो कंदो ऐं पूरो इस्तीसाल कंदो मुसलमाननि जो न बि साईं फरमायत हिमत करे तयारी करियो ऐं रजब न ई हिजरी में रूम जे लाइ लश्कर तयारु कयो माण्हुनि खे तयारी जो हुकुम अलाह ताला मोमिननि खे हक़ल ॾिनी आहे त यादि रखो मालक मेज़ा ज़बीर ला अलाह जे रस्ते में तव्हांखे हुकुम थो थिए नफ़ीर करियो लश्कर तयारु करियो तुम तव्हां किरी पिया ज़मीन ते तुम दुनिया तव्हांखे दुनिया जी हयाती ख़ुशि थी लॻे बिन बिनाल आख़िरत आख़िरत जे मुक़ाबले में त मां मताल हयाती दुनिया फिल आख़िर इलाह दुनिया जो सामान त आख़िरत जे मुक़ाबले में तमामु थोरो आहे अलाह तनसुर जेकर न कई नुसरत सलाह जी कोन्हे मददगारु आहे जॾहिं काखरनि खे अल सांब सां बि कई त अलाह हेॾियूं इबदादूं कयूं हिजरत हिजरत खां अॻु हिजरत खां बाद ताईं जंग कम थींदा रहिया केॾो वॾो कमु थियो आहे सलाह सम्झनि गार जे अंदरि हुन पहाड़ जे बुलंदीअ में जेको गार आहे उन में अंदरि वेही रहिया वञी सिद्दीक बि गॾु लेटण जे लाइ सिर्फ़ु जाइ मुमकिन हुई उथी बीहण जहिड़ो गार कोन्हे रुपुअ में माण्हू बीह सघे थो बसि एतिरो गार आहे उते नांग हुयो हिकिड़ो जेको लंघी आयो अची हज़रत अबू अगरि सिद्दीक जे पासे में जिते पेर हे वेठो ॿियनि खे बंदि करे में उते हिनखे ई तकलीफ़ ॾियणु लॻो जीअं शरीफ़ में अचे थो मगर हे चुरे न पियो न बि साईं जन जो सिर हिन जे गोद में हुयो पाण आराम में हुया मथां जाॻी कोन इहा हुई हुनजी एॾी हिकिड़ी कुवत इरादी ऐं इस्तक़लाल नेठि पोइ न बि साईं जन जाॻिया हिन जी परेशानी ऐं तकलीफ़ खे कुझु महसूसु कयूं पर मां पेर खे ॿाहिरि कर पोइ नाग निकिरी आयो उहो ज़ियारत करे हलियो वियो ज़ख़्म थी पियो ज़हर जो असरु हारे बदन में पोइ लिब मुबारक कढी खणी हुते लाथऊं ज़हर सॼो असरु वियो जेको बि वफ़ात जे वक़्तु पखिड़िजी पियो अलाह ताला फरमाए थो त ॾिसो कीअं असां हिननि जी मदद कई दुश्मन जो घेरा हो मथो बीठा कोरीअड़े जो घरु वधि में वधि कमज़ोर घरु आहे पर मुशरक जी पॉलिसी हिन खां बि कमज़ोर आहे जो उन जे घर जे परे टुटी न सघी ऐं नबीअ खे सलाहु अलाह ताला मुसलमाननि खे इहा ॻाल्हि त ॿुधाए त तव्हां ख़्यालु करियो मतां सुस्ती कंदा आहियो <clears throat> जंग जे ज़माने में या सुस्ती न आहे बाक़ी केतिरा माण्हू तव्हां वटि बहाना था बणाइनि लवकान अर्ज़नि क़रीबनि सफ़रनि कारजनि जेकॾहिं सामान हुजे हा वेझो सफ़र हुजे हा दरम्यानो लतो त कठ लॻनि हा इन फ्रू ख़िफ़ा शिकार आहे तव्हां उथो हल्का हुजो बोझल हुजो बीमार हुजो तंदुरुस्त हुजो आसूदा हुजो ग़रीब हुजो जंग ते सभिनी खे निकिरणो आहे किलत ऐं कसरत सामान जो को सुवाल कोन्हे पंहिंजे माल ऐं जान सां जहाज़ करियो इहो तव्हांजे लाइ भलो आहे जेकॾहिं ॼाणो था केतिरा माण्हू अहिड़ा आहिनि जो सामान जेकॾहिं माल हुजे वेझो सफ़र हुजे हल्को पोइ तुंहिंजे करे लॻंदा भला शुक्त आहे पर हाणे नज़र आई हुननि खे मसाफ़त ॾिघी सया कसम था खणनि लवेस्तीर गॾजी इहे कसम था पंहिंजे नफ़्सनि खे हालात था कनि अलाह ग़लति ॻाल्हि था कनि इहे अजयूं था कनि त असांखे सामान कोन्हे फलान कोन्हे इन ॻाल्हि जो किरणो आहे हज़रत उस्मान रज़ी अला ताला हज़ार जो ॾिनो सिधी सॼो माल अचे ॾिनो उमिरि फारूक अधु माल खणी आयो कीअं साहब अकरान वधी वधी वुर्बानीूं ॾिनियूं ऐं अहिड़े क़िस्म जे कुर्बानीनि सां हिन लश्कर खे तयारु कयो वियो पोइ नबी अकरम सलाह हुननि जे मथां रब ताला रोब विधो रोब मसीरत शहर महीने जे पंध ते परे हुजां हुननि खे रोब कयो हुननि खे जॾहिं ख़बर पई त नबी असुल असां ॾे थो अचे हुन हलण जी ज़रूरत कान्हे या एॾी हिमत एॾी ज़रूरत ऐं एॾो इस्तक़लाल ॾिसी हुननि जा ख़्यालात सफ़ा कमज़ोर थी विया असां जंहिं ते चढ़ाई करण पिया आहियूं असांजे चढ़ाई खां अॻु में हू असां ते चढ़ाई करे आयो आहे एॾी वॾी हिमत ऐं वॾी कुवत ऐं वॾो अज़म कमज़ोर थी पिया पोइ सुलो कयूं पोइ बाजगुज़ारी कयूं अॻियां ॾिनऊं नबी साईं जनमोटी आहे ईअं थी पियो जंग न थी सघी छटीह हज़ार लश्कर इन मौके ते केतिरनि माण्हुनि मोकल ॾियनि पिया त ठीकु आहे भला हली सघो त ठहियो नालो अला छो मोकल ॾिनई हुननि खे उहो पाण न हलंदा मोकल खां सवाइ बि मोकल वठंदा तव्हां न बि मोकल ॾियो न त बि न हलंदा पोइ पाण पधरा थी पवंदा सचा कूड़ा तव्हां हिननि ते इहा सतारी छो कई असुल ॻाल्हि मोमिन तोखो मोकिले कान वठंदो तोसां गॾु हलंदो ऐं जाए पंहिंजे माल सां जहाद करण में रुख़्सत न वठंदो जान न छॾाईंदो पंहिंजे जान जी ओला अली मुतकिन अलाह ताला मुतकिन खे ॼाणंदड़ आहे बाक़ी वठंदा मोकल हिन मईा अलाह जो मिलाखत जिन माण्हुनि खे ईमान कोन्हे को उहे माण्हू उथी तोखो मोकिलूं वठंदा मतिलबु इहो आहे हर भरो सामान असबाब हुजणु खपे छा बिना हथियार जे माण्हू जंग ते वञी सघे थो छो त जंग सभई माण्हू कोन कंदा आहिनि के ख़िदमत कंदा आहिनि के हुननि जी मानी को कपिड़ो को धंधो को घोड़ो को उठ को उन्हनि जी ख़िदमत जंग में सभई माण्हू को अॻियां बीहंदा आहिनि छा हली तंहिं करे जंग में हर कंहिं क़िस्म जे माण्हू जी ज़रूरत आहे मोकिलूं अजायूं आहिनि जंग हिकिड़ी कैफ़ियत जो अलाह ताला हिते बयानु थो करवाए हिन में असां जो कल्ह जीअं मोकिल था कोन उहे जंहिंखे ईमान कोन्हे دلن मुलाक़ात दिलनि में शक अथनि राय बि मुंहिंजे तरह था तूं पंहिंजे हुन राय बाए परेशानी में अहिड़ी तरह अलाह ताला फरमाए थो त हिकिड़ा अहिड़ा माण्हू आहिनि अॻिते सोचे आख़िर पारे में त जिन खे तूं मोटा आयो न हुउमि तफ़ीज़ में दम हज़न अलाह तजिदू मां अॻिते थो अचे हिकिड़ी अहिड़ा माण्हू जिन खे तूं पाण सां न खयो त वीचारा रहंदा पिया वञनि चवनि पिया साईं कोन्हे असां कीअं कयूं तव्हां पाण हुननि खे मोटायो हो हिकिड़ा त अहिड़ा माण्हू बि कंहिं वक़्त में तंहिं करे मोकल घुरण वारनि माण्हुनि खे त मोकल कान ॾिबी बाक़ी जेके अचनि था तिन खे तूं भली मोटाए सघे थी इहो ऐं जाइदो बाल क़ाइदे वेठलनि सां तव्हां बि वेही रहो इहो असली न त जेकॾहिं थोरी घणी तयारी बि कान ज़रूरु तयारी कनि हा बाक़ी ॻाल्हि त पोइ जे हलनि पिया खणी त अलाह ताला फरमाए थो त इन्हनि जी असांखे ख़बर आहे लव फर जी फी जे तव्हां सां निकिरंदा मां ज़ादो तुम आहे न तव्हां में रहंदो ख़राबीअ खे वधाइना भला तुम घोड़ा डोड़ा हा जेकर तव्हांजे विच में ईज़ा अचे पिया घोड़नि जे डोड़ाइण खे तव्हांखे नुक़सानु पहुचाईंदा तव्हांजे माण्हुनि खे मारींदा चङो पिया कनिमर हा इहे घर जा बेदी थियनि हा तव्हांजा राज कढी काफ़रनि खे ॿुधाइनि हा तंहिं करे इहे ईअं पंहिंजे सुस्तीअ नफ़्स जे करे निकरी आहे पर पलव मयार जे मथां पयूं हिन खां वधीक ॿियो छा आहे जो नुक़सान कयूं अढाई सौ माण्हू कढी सत सौ साढा सत सौ माण्हू रहंदी आहे हेॾो नुक़सानु तव्हांजे फतह में ना ख़ुशि आहे तव्हांजी तकलीफ़ ऐं मुसीबत में इहे ख़ुशि आहिनि अहिड़नि माण्हुनि खे छा वठी वञिबो केतिरा चवनि था साईं असांखे त न सकतूं अलाह त ख़बर ख़बरदार फितिरे में जेको वञे थो मौत जे लाइ जंग ते औरतूं नालो हो हिकिड़ो पको उन खे चयो मुंहिंजी औरतूं हूंदियूं हसीन असांजी दिलि काबू कान थींदी आहे करे जेकर मूंखे न वठी हलो ॾाढो भलो नुक़सान में न अची वञो तूं गिरियल जेकॾहिं बुरी थी लॻे कारामाननि में अची थी वञे अमरना असां पंहिंजी होशियारी कई मिन कबिल लॻे जेको आहे होशियारी करण जी असां बाबा चुष्टी करे वरितीसीं न त पोइ मरण का ख़राबु शइ आहे छा अलाह जे रस्ते में असां वटि ॿिनि नेकनि मां का हिकिड़ी नेकी आहे न मतिलबु बसि बि असां बि उमेदवार आहियूं तव्हांजे हक़ में ऐं इहो सिब अलाह बि अज़ाबनि में ईंदी अज़ाब तव्हांखे पहुचंदो ॿिनि नेकनि मां हिकिड़ी नेकी कीअं आहे या त असांखे शहादत मिली वेंदी या त माल गनीमत मिलंदो तव्हांखे इहा ॻाल्हि आहे ऐं असांखे इहा ॻाल्हि आहे नथा जो हलो त ज़रूरु अज़ाब अलाह जो ईंदो पोइ असांजे हथनि सां तव्हांखे अचे इंतार था करियो अलाह जे रस्ते में ख़ुशी ना ख़ुशी ॾियो लयूं त कबल बिल्कुलु कोन तव्हां खां कबूल करो जिदिन कैस उन ईअं चयो फितरे जो बहानो करे रहिजी पियो बज़ात ख़ुदि त न हलियो पर माली आहे न से मां कंदुसि पैसा ॾोकर ॾींदुसि टुटे लिङे उथंदा आहिनि बराबरि वर्तल निमाज़ ते बि ईंदा आहिनि मुनाफ़िक भला जिन हुन ख़र्च न कंदा आहिनि मगर ना पिसनि मजबूर थी जीअं भॻिये दिलि सां हुम हुम तो माल घणो आहे आहे हिननि खे घणी तोखे अजब में न विझे अलाह ताला को रज़ा जी निशानी माल मिल्कियत थोरी बणाई आहे इन मां यूरी हिन अज़ब हम अलाह ताला इरादो कंदो आहे त हिननि खे आज़ादु करे बिह इन माल मिल्कियत दौलत सां दुनिया वञण भॼी वञ भरकंदे पोइ हलनि महिनत करे करे कुझु आंदो चयोसीं हिननि जी बि ख़ैरात जी ज़रूरत समूरो माल आंदो हिननि पंहिंजे ॾेखारण जे लाइ माना जेकॾहिं को चङाई करे त बि हुनजी शिकायत जे करे घुराए करे अहिड़े क़िस्म जा जमात में माण्हू नंढा मिलाए सदकात में हो अहिड़ी तरह सां ॼणो सदकात गनायम जे तक़सीम वक़्तु दुनिया जे करे ख़ुदिगर्दी जे करे सलाह ज़बान ताने जी खोलींदा चवंदा तक़सीम में इंसाफ़ु नथो करे मगर इहो एतिराज़ उन वक़्त ताईं हुयो जॾहिं जो उन्हनि खे सदन ख़ुशीअ मुआफ़िक़ मतिलब मुताबिक़ सदका ख़ैरात न मिले पर जे मिली वञे त पोइ त ख़ुशि थी वञे बसि ठीकु आहे ॾाढी विरासत सुठी हे माण्हू ईअं हूंदा आहिनि ख़ुदि गर्द गर्दी माण्हू उन रज़ू जे राज़ी माता रसूल रसूल ॾिनो हुननि खे कालू जेकॾहिं अलमदिला गंजा असांखे माल अचे थो कहिड़ी तरह विराइबो कंहिंखे ॾिबो कहिड़ी तरह ॾिबो فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا فتذهب أنفسهم وهم كافرون فيحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أوتوا منها رضوا وإن لم يوطوا منها إذا هم يسخطون فلو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا فقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون غزب تبوک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم केतिरनि माण्हुनि इजाज़त वरती ऐं हलण खां ओज़ुर कयूं ऐं उनजो सबबु ॿुधायूं त असांखे असबाब कोन्हे सिहत पूरी न आहे घर अकेला आहिनि ॿियूं के मसलहतूं हाज़िर जिन जो बहानो ॾेई उन्हनि रुख़त घुरियूं हालांकि मथे इहो मज़मून साबित थी आयो आहे असबाब जी इस्लाम जे ख़िदमत में जिहाद जे शरीक थियण में गुज़ुर न आहे असबाब थोरा आहिनि छाकाणि त दुनिया जा जेके कम हूंदा आहिनि इंसान जे बदन जे तकवीम ऐं दुरुस्ती लाइ आहिनि उनमें त माण्हू असबाब तलाश कंदो आहे उनजी परावानी ऐं कुशादगी घुरंदो आहे सही आहे पर जिहाद जो जेको मसइलो आहे सो उनजा आहिनि ॿ पहलू हिकिड़ो पहलू हीउ आहे त मल आला मलकूत आसमानी उन सां तालुक आहे छो त हू हिन इंतज़ार में आहिनि त ज़मीन जे तख़्ते ते अलाह जे कल में बुलंद करण लाइ का जमात उथे त असां हुन सां तावन कयूं मुंतज़रु आहिनि ऐं हुन इंतज़ार जो ऐं मकाम जो सबूत हिकु हदीस शरीफ़ मिले थो फरमायो रसूल जॾहिं पुछूं त साईं मलायकनि में कंहिंजो दर्जो घटि वधि आहे जीअं माण्हुनि में माण्हुनि में त ॿुधायूं त बदर जे शिरकत वारा असहाब सभिनी खां वॾो रुतबो रखनि था जेके बदर जे जंग में शरीक विया मलायकनि में फेमयो वरी जेके इते मलायक लथा हुआ बदरी असहाब जे तावन में मदद में उन्हनि जो आसमाननि ऐं ज़मीननि में सारी मलकूत जे अंदरि दर्जो मक़ाम मिलंदो मलाइकनि खे बि पंहिंजा दर्जा घुरजनि था उहे इंतज़ार में आहिनि त को ज़मीन जे अंदरि अलाह जे कल में बुलंद करण लाइ अमुर पैदा थिए त असां उन जे इम्तिसाल में तव्हां उन में वञूं तंहिं करे दुनिया में सामान जी किलत अफ़राद जी किलत जिहाद खां रोकण जे लाइ सबबु नथी बणिजे छा लाइ त मथो मलकूत उहो अची इज़ाफ़ो करे पूरो कंदी जीअं बदर में थियो हुनइन में थियो अलाह ताला हुननि जे लाइ बि फरमायो त तव्हांखे ॾिसो केतिरी असां मदद कई अहिड़ो हिकिड़ो लश्कर असां लाथोसीं जेको तव्हां ॾिठो बि कोन पियो तावन थी वियो <clears throat> जिहाद जे मक़ाम में मर्तबो घणो पियो हाणे इहे हुया उसूल इन उसूल जे बिना ते जेके शख़्स अचे न बि मोकल पिया घुरनि त साईं असांखे हीउ सबबु आहे असांखे हीउ इज़त आहे हीउ आरज़ो आहे अहिड़े क़िस्म जो जी दरख़्वास्त नबी साईं जी दरगाह में करणी आहे फज़ूल हुई रोज़ू लुकंदा ठीकु आहे वरी जॾहिं ओॾो मोटी आया त मोटी अचण ते बि नबी अकरम सलाह जॾहिं जॾहिं अची हुननि उज़र कया त न हली सघियासीं दुआ असांजे लाइ घुरियो दुआ घुरियो मगर टिनि शख़्सनि जिन जे मुतालिक़ अचे थो त उन्हनि ॻाल्हि ॿुधाई सार त साईं असांखे को सबबु उज़ुर कोन हुयो अॻे खां वधीक तयारु वधीक ख़ुशहाल वधीक तंदुरुस्त पर असांखे सुस्ती थी न आयासीं हुन में हज़रत काब बिन मालिक पहिरियों माण्हू आहे हिलाल बिन उमिया मुरारह बिन रबी इन्हनि टिनि माण्हुनि जो उज़र कयो उज़ुर इन क़िस्म जो त असां हर वर न आयासीं फरमायो त हिननि सां टोड़े छॾियो ऐं सोशल काट हुजे सफ़ा टिनि चइनि खां चवराए निकिरी वञो पंहिंजनि माइटनि ते रंधे पचाए बि न ॾियो पाणी जो गिलास बि न ॾियो मायूं बाक़ी अलाह एकवंजाह ॾींहं ते फ़ैसिलो कयो उहो फ़ैसिलो ई थियो त अलाह ताला उन्हनि जी अल सला सतिली ख़ुल क़ानाक में फरमाईं त टे माण्हू जिन खे हटायो वियो पोइ हिते उन्हनि जे मथां अलाह ताला रहम जो रुजू फरमायो ऐं उन्हनि जी इहे बि निकिरी विया बाक़ी ॿिया शख़्स हे ॿियो आहे क़ुर पाक में बदर जे गिरफ़्तारनि लाइ नबी अकरम सलाह सम्झनि मजल शूरा में फ़ैसिलो करायो ऐं उहो फ़ैसिलो संदन अज़म ते हो इज़ा अज़म त फ़त वकल अमर हुम हुम बैन शूर आहे मामिलो मशवरे सां हुजे पर जॾहिं तुंहिंजो इरादो कंहिं ॻाल्हि ते थिए पोइ इहो त हुकुम आहे पोइ बदर जा जेके सतर क़ैदी हुआ उन्हनि जे मुतालिक़ मशवरो थियो ॿिनि माण्हुनि खां सवाइ बाक़ी सभिनी चयो त साईं इन्हनि खे छॾे ॾिजे माना अलाह ताला इन्हनि ते रम फरमाए इस्लाम में अचनि इहो हिन वक़्त में असांखे फ़ौजी कुवत जमा करणी आहे तंहिं करे हिन खां फिदा वठिबो ऐं उन में ताक़त पैदा थींदी असबाब असल वग़ैरह थोरो इन मुतालबे खे ऐं इन जवाज़ खे जेको हुननि पेश कयो छॾण जो मथिय ॻाल्हि सां केतिरे क़दुरु इहो मुर्तबत ऐं ज़रूरी आहे जॾहिं किलत सामान जी किलत अदद जी जिहाद जे मसइले में हैसियत नथी रखे इहो माफ़ी घुरण पिए तव्हां सम्झो हा इहो नुक़्तो हो मां तॾहिं मोटायो त नबीअ जे लाइ इहो लायक न हुयो जो गिरफ़्तार अचनि ऐं रतो छॾे ॾिजे जिन उमिरि भर हेॾो वक़्तु अज़ियतूं ॾिनियूं इस्लाम क़ुर इस्लामी प्रोग्राम ऐं अलाह जे हिकिड़ाईअ में तंग करे इन्हनि माण्हुनि खे छॾिणो न हो हुते इहो थियो हिते हे मोकिलियो आहे पर उन में रब तबारक बताला जे तरफ़ां हिकिड़ो अदब कुदसी आहे छो त हिन जो तदारुक कोई मुमकिन हुयो हुन छॾण जो तदारुक कोन्हे हू छुटी वियो बसि उन्हनि जे लाइ फ़ैसिलो इहो हो त इन्हनि खे क़तल कजे हज़रत उमर फारूक ऐं हज़रत साद बिन मुआ जो चवनि बाक़ी ॿियनि सभिनी चयो त हिनखे छॾे ॾियो हो छुटी विया हिन जे लाइ तदारूक न रहियो हिन मसइले जे लाइ कुझु तदारक आहे उहो तदारुक इहो आहे त जिन माण्हुनि खे तव्हां माफ़ करे छॾियो उन्हनि माण्हुनि तव्हांजे आरूं कूड़ ॻाल्हाया मक़सदु असुल जो इस्लाम सां कोन हो बहाना करे जान छॾायूं तव्हां खां हुते दुआ घुरायूं ऐं नबीअ खे ईअं करणो न हो छॾे ॾियो न त कूड़ा सचा पाण ज़ाहिर तव्हां मोकल न ॾियो हा त बि न हलंदा हिते कूड़ा थी कोन हेतिरो वक़्तु जेको धोको ॾींदा अचनि था तव्हांजे जमाती निज़ाम में दाख़िल थी रेशम ज़बानूं कंदा नुक़सानु पहुचाईंदा जुगड़ियूं हणंदा अचनि काफ़रनि सां उन्हनि जा अंदरियूं गठजोड़ इहे <clears throat> आहिनि हिन वक़्तु हिते मोकल छो ॾिनई सचा आहिनि कूड़ा पधरा थी पवंदा कहिड़ा हलिया कहिड़ा न हलिया इहा ॻाल्हि तूं मोकल न ॾे हा पोइ ॾिसो रहनि था की न हलनि था लाज़मी कोन हलनि हा कूड़ा थी पवंदा इहा सफ़ाई थींदी पर अला तोखे जेको आहे छो त इन जो तदारक मुमकिन आहे जिन माण्हुनि तोखां मोकल वरिती आहे इन्हनि मोकल वरिती की थियो सचा कूड़ा थियनि हा पर इहे नतीजे में सही आहे निकिरी आहे न हलिया चङो थियो उते हलंदा त रहंदो तव्हां में नुक़सान जो सबबु हुजे हा जासूसी कंदा काफ़रनि सां मिलनि हा कंहिं वक़्तु ॾिसंदा हा त हे मुस्लमान काफ़िल आहे त तव्हांखे धकोणी वठंदा तव्हांजे लश्कर वारा तंहिं करे निकिरी विया ही चङो बाक़ी सचो कूड़ो ॼण सफ़ा नाले तौर ज़ाहिर न थिया तंहिं करे मसइलो मखलूत आहे माले गनीमत जी तक़सीम जंग मा जेको माल अचे थो उनखे पंज हिसा करणा आहिनि चारि हिसा फ़ौज में विराइणा आहिनि हिकिड़ो हिसो बैतुल माल जो आहे जंहिंमें पंजनि जायुनि ते हुनखे विराइजे थो फ़िलहालु इहा ॻाल्हि हुई हिते अलाह ताला थो फरमाए त इन खां सवाइ जेको बैतुल माल में ॿिया ॿी को माल अचे थो उनखे विराइण जो तरीक़ो जॾहिं हिकिड़ा माण्हू इन जे मथां कुझु क्रोध था कनि जेके रुगो गर्ज़ी आहिनि ऐं उन्हनि खे मक़सदु आहे दौलत हासिल करणु ऐं पोइ तव्हांजे तक़सीम ते एतिरा था कनि तव्हांखे ॿुधाइजे थो त हुजत कान्हे अलाह ताला मसार मुक़ररु कया आहिनि बहितरीन तरीक़ो उन में उहो आहे जेको अलाह ताला पाण ॿुधायो आहे पैगम्बर जे हथ सां मिलियो माण्हू खे हुनजे मथां राज़ी ऐं कायने थियणु घुरिजे हा अलाह ते भरोसो करे हा आईंदड़ रब जे फज़ल में ऐं हुनजे रहमत में उमेदु रखे असली गर्ज़ दुनिया जे मता ऐं फानी सामान खे हासिलु करणो न आहे मक़सदु अलाह रब इज़त जी रज़ा आहे उहा जॾहिं मिले त पोइ का ॻाल्हि ई कान्हे वधीक या उहा कंहिं दौलत ते या कंहिं ॻाल्हि ते न पर दिलि जे हिकिड़े अज़म ऐं दिलि जे सिदाकत ते मिलंदी आहे उहा तव्हांखे मिले त काफ़ी आहे हाणे उन मसारिफ़ जो बयानु थो अचे त कहिड़नि माण्हुनि खे उहो ॾिजे ऐं ख़र्च कहिड़ी तरह सां माण्हुनि ते पहुचाइजे हिकिड़ो आहे ज़कात जो मामिलो जंहिंजे लाइ मां अॻ में हदीस शरीफ़ तव्हांखे ॿुधाई हज़रत अली करम अलाह जूं जी फरमाइनि था आल रसूल सलाह वसलम इन अलाह फरज़ अला अगनिया अल मुस्लिमीन फी अमवालहिम बेक़दर लज़ी यसअ फुक़राअहुम इहा हदीस ان الله فرض على اغنياء المسلمين في اموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم हज़रत अली सां ई फरमाइनि था त न बि अला ताला फ़र्ज़ु कयो मुसलमान असुदनि मुलमाननि ते एतिरो क़दुरु जो फ़ख़्रा खे एहतियात खे भरे इहा इज़त इलाही मालूम करियो त इहे जो मुसीबत में अचनि था इहे फुकरा جو मुसीबत में कनि था पंहिंजे माशियात जे सो ॿियो को सबबु न आहे मगर ही त उन्हनि जे उन्हनि सां इहो हाल बणायो आहे बुखिया थियनि जॾहिं उघाड़ा थियनि इन हद ते पहुचनि गनीअ कुसूर कयो इन खां अॻु में गुज़ारो कंदा उहो उन्हनि जो खे मिले हा अलाह तालमाए हाज़तमंद ॿ क़िस्म आहे हिकिड़ो उहो जेको घुरी ऐं पंहिंजो मक़सदु पूरो करे उहो त ज़ोर चए थो हिमत भरियो आहे ॿिया अहिड़ा आहिनि जेके लाया सालू लायू नन्दा हाफ़ आहे क़ुर में फरमाए थो त पंहिंजे पंहिंजे हाल खे अहिड़ो छपाइनि था जो कंहिंजे आॾो इज़त हाल जो पेश नथा कनि इलाफ़ जी माना ॿी इलिहाफ़ी आहे इलाफ़ जी हिकिड़ी माना इहा आहे त सुवाल करे करे ज़रूर उनखां कढी वठो ॿी इलाफ़ जी माना इहा आहे त माण्हू पंहिंजे पंहिंजे हाल खे कंहिंजे ॾाढो पेश न करे इहा बि इलाहफ़ माना <clears throat> अहिड़ा माण्हू इन बुरे हालत पहुता आहिनि जिन गनीअ सां इहा हालत कई जो पंहिंजे माल ते उन्हनि तालो ॾिनो ऐं उन्हनि जी हाज़तुनि खे ॾेखारीज़नि खां माल आयो मस्जिद जो ॾाढो वॾो ढेर थी वियो उन में सिको बि हुयो चांदी जा टुकड़ा बि हुया सोन जा टुकड़ा बि हुया कपिड़ो बि हुयो पोइ पाण विरिहायूं शाम असर जे निमाज़ ताईं हुनखे ख़तमु थियो हिकिड़ो सोन जो टुकड़ो पाण सां खयूं आया घर जेको बची पियो अचे सेरांदी सिरांदी रखी सुम्ही पिया पर पासा ते उथलायूं वरी उथी पिया वेहनि मां अर्ज़ु कयो साईं तव्हां खे आरामु न आहे परेशान आहे छा हिकिड़ो सोन जो टुकड़ो मुंहिंजे हिते घर में हिते रहिजी वियो आहे जेको विरहाइण खां बची पियो ऐं इन लाइ रखियुमि त को अञा वधीक को अचे थो हुनखे ॾियां छो त हाली त तूरी वियाजो हाणे इहा शइ आहे जेका मूंखे ॾियणी आहे इहा ॾेई सघंदुसि न हयाती आहे इएं चई पोइ फरमयो त हाणे मां वञा थो ॿाहिरि वरी उहा राति जो टुकड़ो सोन जो खणी वॾे नमूने घुमी घुमी जिते को महसूसु थींदो हुन उते हाजतमंद खे ॾेई थो अचे आराम त हाणे इहो में दाख़िल थी वियो अल ताल हिसाबु सख़्तु अज़ाबना दर्दना खे तव्हां नज़र अंदाज़ करे फिटी कयो बुखियनि उघाड़नि मुंहिंजो मतिलबु हिन मज़ा नज़ीर शरीफ़ त ॿुधाइणी हुई पर इन मज़ा असांखे पंहिंजे इस्लाम जे माइशी निज़ाम जो इंतिज़ाम बि ॿुधाइणो आहे त कहिड़ो आहे अहिड़ो चैलेंज आहे त दुनिया जे अंदरि को प्रोग्राम ॾेखारियो एॾो मज़बूत ऐं टाइट हुजे जंहिंजो जंहिं इंतिज़ाम जो वास्तो दुनिया ऐं आख़िरत सां दुनिया में इहो त हे ग़रीब ख़ुशि थींदा आख़िरत में हुनजी इज़त बचंदी अहिड़ो आहे इस्लाम खां सवाल इहो ॿियो मसइलो आहे उहो जॾहिं आयो पंजे मौज़ूअ खां ॿाहिरि हिन में सदकात फुकर फुकराए मसाकीन ही सदकात आहिनि फुकरा जे लाइ ऐं मसाकीन जे लाइ फक़ीर चइबो आहे जेको मुहताज़ हुजे मिसकीन चए वरितल आहे सुकून खां सुकून चइबो आहे अदबल खे सुकून ऐं हरकत पाण में ज़िद आहिनि सुकून माना चुर पर न हरकत माना चुर प जेको माण्हू चुरी पुरी सघे थो उहो मिसकीन आहे सदकात मिलंदा फ़क़ीरनि खे जेके मुफ़लिस आहिनि मुताज आहिनि ऐं ॿिया उहे शख़्स जो आहिनि त तंदुरुस्त सही आहे पर हुननि खे चुर पुर करण जो मौको नथो मिले काथे कमु थिए त वञी मज़दूरी करे जे फन अथसि त त्रुपड़क कोन्हनि खे अहिड़े जाइ ते वञी पहुतो आहे जिते पैसा बि हिनखे न आहिनि ऐं पंहिंजी कारीगरी फन बि नथो हलाए सघे तंहिं करे इहो चुर पुर करणु जहिड़ो न रहियो तोणे तंदुरुस्तु आहे तोणे ॾंडो मोटो मज़बूत आहे पर हाणे कान करे छा इहो बि हिनखे मौको कोन थो मिले जो कंहिंजी का भरी मथे ते खणी ऐं चारि पैसा वठी अहिड़े माण्हू जी बि मदद करणी आहे फ़क़ीर माना मुफ़िलिस पर कुझु हुजेसि मिसकीन माना जेके कुझु न हुजेसि असबाब हुनखे पंहिंजे वजूद जा त साल लमन पर कमाइण जा ज़रिया ॿाहिरि जेके आहिनि उहे नथा लभनि मौकियो कमाइण जो कोन्हे या हिनखे पंहिंजो कोन्हे औज़ारग़ैरह जंहिं सां कमाए सघे ॿिया आमिलीन जेके सदकात खे जमो कंदड़ शख़्स आहिनि ज़कात गॾु करण वारा माण्हू उन्हनि जूं पघारूं थो निकिरनि ऐं मुलफ़त कुलूब नवा मुस्लिम उन्हनि जे दिलनि खे तालीफ़ करण ऐं इस्लाम जे मुहबत उन्हनि जे कल्ब में मज़बूत करण जे लाइ उन्हनि जी ख़िदमत कबी जेसि ताईं हली अॻिते उहे पंहिंजे माशियात जहिड़ा थियनि रिकार्ड गर्दनूं ग़ुलाम थी आयूं जंगुनि में गिरफ़्तार थी आया उन्हनि जी गिरफ़्तारी संदन जान बख़्शी जे न त उन्हनि जे लाइ हुकुम त इहो हो त जंग में जॾहिं बाग़ी थी आया इस्लाम जे प्रोग्राम जे ज़िद में जॾहिं इस्लाम दुनिया आख़िर ते हयाती थो बख़्शे पर उन्हनि खे बजाए जो जंग में मौत अचे हा बची विया हाणे हुननि खे इस्लामी इंतिज़ामिया गिरफ़्तार करे आई आहे हलंदे हलंदे उन्हनि जे गर्दन खे आज़ादु कराएजे जॾहिं सलाह अची वई हिते बि पैसा ॾियणा आहिनि ज़कात जा जिन जे मथां तावण पइजी विया आहिनि वॾा वॾा मिसाल तौरु हिकिड़े माण्हू खे खून जी बहा गर्दन में पइजी वई आहे त अहिड़े माण्हूअ सां तावण बि करणु ज़रूरी आहे ॿियो उहे माण्हू जेके अलाह जे रस्ते में अलाह जे दीन जे सम्झणु सिखण जे लाइ बंदि थी पिया आहिनि अहिड़ा माण्हू वफ़ी सबी लाइ अलाह जे रस्ते में बंदि थी पिया आहिनि उन्हनि माण्हुनि जी बि ख़िदमत कबी त इहे जे बंदि थियल आहिनि त हिननि पंहिंजा ॿिया मुआशिया सॼा मामलात ख़तमु करे छॾिया आहिनि हाणे छा कनि पोइ इन्हनि सां बि मदद कजे त इहे पंहिंजे दीन जो कमु पंहिंजी तालीम वगै़रह ॿियो टियों सॼो उहो सिखनि ऐं वक़्तु गुज़ारनि इन्हनि में आहिनि उहे मुस्तक आहिनि बाक़ी ॿिया माण्हू जिन खे नथो मिले उन्हनि खे मलामत करण जी का गुंजाइश कान्हे अलाह अलाह जे रसूल जे बरख़िलाफ़ इहे लफ़्ज़ ॻाल्हाइनि माल ऐं मिल्कियत खे प्यारो रखी ऐं के हुरमत ऐं तक़सीम जो लिहाज़ न कनि इन्हनि माण्हुनि ते बंदश पइजी वई हाणे मसारफ़ ज़कात जा विया वमिन हमल न बि हिकिड़ा माण्हू अहिड़ा आहिनि ॿिया जेके नबीअ खे जिन पहिरीं मोकल वरिती हुई ऐं उन्हनि जे लाइ अलाह ताला फरमायो त छॾियो आहे त कूड़ हिननि जो ज़ाहिर थिए थिया ऐं ॿियो हिननि जो किरदारु इहो त वरी जॾहिं नबी साईं जन तक़सीम कई त में तक़सीम ते एतिराज़ु कयो युद्ध बिन कयसि हिकिड़ो पिछड़ो मुनाफ़िक हो उनजे मुतालिक टी हुननि जी त वरी पंहिंजे कचहरी में वेही इस्लाम ऐं पैगम्बर इस्लाम जे मुतालिक बदगोई ऐं पोइ जॾहिं कोई चवंदो हुन त इहे ॻाल्हियूं पैगंबर अल सलाम वटि पहुची वेंदियूं कहिड़ी परवाह बेपरवाही परवाही इन्हनि माण्हुनि जे मुतालिक़ हिते रब ताला फरमाए थो ऐं पोइ कूड़ हणंदा ऐं कसम खणंदा चवंदा त असां इहो चयो कोन्हे जेको ॿुधाईंदो हो तंहिंखे वॾा वॾा कसम खणी कूड़ो करे वेंदा हा उन बि अगरि सलाहु वटि अचे जवाबु ॾींदा हिन ॻाल्हियुनि जा त साईं असां कोन चयो आहे हया हया विकार आहे पंहिंजे करीम खां कूड़े खे हरू भरू कीअं मुंहं ते कूड़ो बि कोन चवंदाहत कंदा वरी इन्हीअ जे मथां बि ऐतिराज़ कंदा हुआ त वीचारो खणी थो सघे हेॾी बदमाशी बि ईअं न सम्झनि त न सलाह सम्झनि जे तबियत में तव्हांजी शरारत थी चुकी आहे त तव्हां मुड़ुस अहिड़ा पर पंहिंजी हुनजी जेका शराफ़त नफ़्सी आहे नबीअ जी ऐं जेको तक़दस ऐं हयाव आहे इन कला अला कल नज़ीम तंहिं बुनियाद ते तव्हां खां ऐराज़ थो करे मुंहुं थो मोड़े तव्हांजे हरकात शनि ऐं बदकिरदारीअ खे हर भर उघाड़ो नथो करे उहो महसूसु न कंदो तंहिं लाइ अलॻि अलॻि फरमाईं माना पार्टी जा अहिड़ा माण्हू बि हिकिड़ा हूंदा आहिनि त उन्हनि जो लिहाज़ रखणो आहे हिन जो मतिलब इहो आहे त पंहिंजी जमात खे अहिड़े क़िस्म जे माण्हुनि सां यको मखलूक छॾे ॾियणु इन खां बचा कजे ऐं इहा ग़लती को नुक़सानु कंदी आहे हली इस्लाम जी अहमियत हली वेंदी कचहरी में अहिड़े क़िस्म जूं यकियूं ॻाल्हियूं हलनि जेके मुखलिस आहिनि उन्हनि जे कुलूब मथां अहमियत हली वेंदी तंहिं करे ततहीर जमात जी ज़रूरी आहे ऐं लिम अज़ंतल जेको अल्ला ताला कराए उहो बि ततहीर जे लाइ जॾहिं का उन्हनि जी ग़लती थिए त हिकदमि उनखे मयार इस्लाम क़ुर ऐं नबी जे सुनत ते जांचजे परखिजे असांजे मुस्लमाननि जे जमातनि में अहिड़े क़िस्म जा चोर दरवाज़े खां माण्हू दाख़िल थी ऐं मुस्लमाननि जे जमात जो लबादो ओढ़े ऐं अची उन्हनि सां किरदार में शरीफ़ थियनि था ऐं नफ़ीस उन्हनि खे मोड़ ॾियनि था मोड़ ॾेई ॾेई इस्लाम जे हुदूद खां ॿाहिरि कढी उनखे इस्लाम था चवनि त हीअ अथव इहो वॾो मसइलो आहे इस्लाम जे अरकान जी इस्लाम जे अरकान जे मुबलगीन जी इस्लाम जे अरकान जे अहमियत जी जो जेको मक़ाम आहे उन मक़ाम खे ज़ायो करण में इहे माण्हू वॾो हथ था रखनि ऐं अहिड़ा माण्हू जमात में दाख़िल थी नफ़ीस मोड़ ॾींदा रहंदा आहिनि ऐं जमात माण्हू हूंदा आहिनि हिते अलाह ताला फरमाए थो त पंहिंजे जमातनि जी ततहीर करियो इहो छो ए नबीअ तूं चवीनि त इहो जेको न तव्हां जूं ॻाल्हियूं त ॿुधे तव्हांजे लाइ हिन में भलाई अथव न त तव्हां हिकिड़ो ॾींहुं बि जेकर हेॾे मुंहुं ॾिसी न सघो मुमकिन आहे त हली तव्हांजा कुलू बि नरम थियनि इहो इहो मिन मिन बिल आहे यकीन थो रखे पंहिंजे रब ते इहो मिन मोमिनी न यकीन थो रखे मोमिननि जे ॻाल्हियुनि ते रहमत आमन मिनकुम ऐं तव्हां मुंहिंजा मोमिननि जे लाइ इहो नबी रहमत आहे तव्हां इन ॻाल्हि खे भलाई सम्झो इहा ॻाल्हि तव्हां बुरी न सम्झो हज़ूर अनवर सलाहु कंहिं वक़्तु जेकॾहिं दगाबाज़ी कंदे उन्हनि खे पकड़ींदा हा ऐं मुसलमाननि जे रूबरू कसम खणंदा हुआ चवंदा हुआसीं असांजी दिलि में बुरी नियत न नी जीअं उन्हनि खे राज़ी करे वठनि ऐं पंहिंजे उन फिरेब जे मथां परदो ॾियनि त इहे ॻाल्हियूं तव्हांखे अलाह तबारक मताला वटि नथियूं छॾाए सघनि ऐं नथियूं आज़ादु कनि इन जो तव्हां ख़्यालु कयो रब सां मामिलो आहे हुन में साफ़ थी रहो कसम था खणनि जीअं तव्हांखे राज़ी कनि अलाह रसूल वधीक हक़दार आहे जो हुनखे राज़ी कजे इन कानू कानून जेकॾहिं इहे मोमिन आहिनि त रुसवाई खां बचण जे लाइ हुननि इख़्तियार कयो आहे इन खां वॾी रुसवाई आहे त इंसान दुनिया आख़िरत में हली पंहिंजे ग़लति जे केतिरे किरदार ते थो अचे अलम जा अलमूम नथा ॼाण जेके अलाह सां मुक़ाबिलो था करनि हुनजे रसूल सां त हिन लाइनार वॾी रुसवाई हमेशह जी हज़र कनि होशियारु थियनि मथां उन्हनि जे मथां अलाह जे तरफ़ां का सूरत राज़ल थिए हुकुम जा उहा सूरत ख़बरूं दिलनि जे राज़ खे कढी करे ॿाहिरि हे जेके मुहिमात उमूर में मज़ाकूं था उड़ाइनि ऐं हरकतूं था कनि ऐं वरी पंहिंजे कूड़ जी ताबील करे पाण खे सचो ॾेखारे साफ़ था रखनि इन्हनि जे कल ई खोलण लाइ अलाह ताला को हुकुम का का आयत सूरत नाज़ करे विझे हुजेशियारु थियनि मथां अहिड़े हिकिड़े साबिके में अची वञनि ऐं पोइ त त बुरी थींदी पुलिस चयो तव्हां पंहिंजे जायुनि ते वञी भली मस्करियूं करियो इन ला बुख जुमा त ज़रूरु अल्ला ताला तव्हांजे इन हरकतुनि खे ज़ाहिर कंदो हिकिड़ा थिया मोहनीन जेके रब ताला जे पाण खे हाज़िर था सम्झनि या ख़ुदि अलाह ताला ते उन्हनि जी नज़र आहे ऐं ॿिया आहिनि मुनासीन कंहिंखे कुझु नथा समुझनि त मुसलमान सां मुक़ाबले में हिकिड़ी आहे ज़ाहिर कुफर जी कुवत उहे सिधा सवा आहिनि ऐं ॿी आहे बादली कुफर जी कुवत मोहसिन जे मुक़ाबले में ॿ जमातूं आहिनि उन्हनि ॿिनि जमातुनि जो नतीजो साॻियो आहे त इहे इस्लाम जा मुखालिक़ आहिनि पर हिकिड़ा अहिड़ा आहिनि जिन खे माण्हू ॾिसी सम्झी सघे थो ॿिया अहिड़ा आहिनि जेके ॾिसी सम्झी नथो सघे इहे तमामु मुश्किल आहिनि इन्हनि जो सम्झणु ज़रूरी आहे उन्हनि जे किरदार ते नज़र रखिजे अखलाक ते नज़र रखिजे उन सां महास बि खपे हिन लाइ मुखर जुमा त ज़रूर रब तबारक ज़रूरु तव्हांजे इन्हनि ॻाल्हियुनि खे ज़ाहिर कंदो जिन खां तव्हांखे जिन जो तव्हांखे भउ आहे त मता इहे असांजा किरदार ज़ाहिर थी पवंदा आहिनि वॾा इंसान तव्हां क्यास कयो आहे त हिननि जी जेका ईराननि जी पाण में जंग हुई ऐं रूमियुनि जी जंग हुई हिननि उन ते पंहिंजे जंग खे क्यास कयो आहे सो उन्हनि मुनासनि चयो त असांखे यकीन आहे त अहिड़ो ॾींहुं हिकिड़ो हिननि खे ईंदो जो इहे रूमी हिननि खे रसियुनि में ॿधी ऐं पंहिंजे आॾो जॾहिं खड़ो कंदा त पोइ ख़बर पवंदी हिननि खे त केतिरी असां ग़लती कई रूमिन ईरान जी जंग थोरी आहे हीउ त अरबनि जीअं रूमी भुलजनि पिया रूमी हेॾा मुनज़म आहिनि फरमाए त हिननि खां पुछो त तव्हां इहे छोकिरा ॻाल्हाया चयोसीं असां छिकियासीं ख़ुदा जे क़ुर सां रसूली जे रसूल सां कुन तुमसे तव्हां मस्किन था कयो हे तव्हां में अहमियत आहे लाता तज़रू हाणे बहानो न करियो त कफर कुमान कुम अॻे तव्हां ईमान ज़ाहिर कयो हाणे कुफुर कयो आहे